Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dalje sljedeće 352 Sifatu Jalsal Shahud kaže opis jedinja na tešehudu Kaže kana sallallahu alejhi ve sellem qa'ada li tešehud wada yadehu li yusra ala rukbet, uh, eh, li yusra وَيُمْنَا عَلَى يُمْنَا وَأَقَدَ ثَلَاثَ دُوَدَ حَبْسِينَ Kaže, kada bi sjeo zaradi šehuda, stavio bi, kaže, svoju des, lijevu ruku na lijevo koljeno. Kaže, وَيُمْنَا a svoju desnu ruku na desnu. Vidimo ovdje da opisuje detalje toga, stavio bi na, na koljena, rukbe koljena. Dobro. Kaže, وَأَقَدَ ثَلَاثَ Selatun na Hamsin. Ovo je hadis koji bilježi muslim svojem sahihu. I kaže uh, desnom bi rukom nap, eh, napis, uh, uh, prstima bi napravio broj broj 53. Kako to? Arapi su prstima pravili brojeve određeni. Na koji način? Evo, Kako, kako? pet, Dobro. Znači u ovom hadisu je došlo kod muslima ovako. A u drugim hadisima, ja ne znam ću vam to spomenuti, hajde da pročitam do kraja pa ćemo onda protomačiti ovo. Kaže, ej, kabeda esabijao, što znači, kaže, da bi, kaže, da bi, ovaj, da bi sakupio, sakupio bi prste, vođale ibham ala mefsil eusat min tahte se babe. Kaže, a onda bi, kaže, sakupio bi svoje prste, kaže, a onda bi, kaže, ibham, znači ovaj ovdje prst, ovaj eh, palac, njega bi, kaže, stavio, kaže, ala mefsil eusad min tahti se bave. Kaže, njega bi stavio ovdje, znači, ispod ovdje, znači, to je jedan oblik taj, koji pojašnjava iz ovoga disa. Ispod se bave, ispod, eh, eh, kaže, prsta. Znači, ovako bi sakupio ove prste, ovo bi stavio ovako, po ovom ovdje u hadis kako došlo. Kaže o ešare bi isbe'ihi sebabe. A kaže ešare tio bi, znači ispržio bi prst, ovaj, kaže prst bi ispudio. O kabe da je sabio, a ostale bi prste sakupio. Znači to je ovaj oblik. To je došlo u muslimu ovako. Kaže o firavajatin halaka bil vusta wal ibham wa ashara bi sababe. U rivajetu kaže spojio bi spojio bi kaže ovaj srednji prst i veliki palac spojio bi i ovako bi šaretio. Kaže, suma rafa isbahu wa harrakaha yad'u biha. Kaže, zatim bi podigao, kaže, ovaj, a, kaže prst, kaže, wa harrakaha wa yad'u biha. I pomjerao bi ga ka, i dovio sa njim. Uh, ovaj opis, ovaj opis, da bi, ovaj drugi opis, ovo muslimo je, znači, došlo ovako, muslimi je radostojno. Uh, drugi opis u muslimu je došlo da, da ovako uradi, znači da spoji znači, uh, uh, veli, ovaj, uh, palac sa srednjim prstom, a ovaj dodatak ovdje, thuma uh, harreka, fe harrekeha wa jedu ubiha, to je došlo, to je došlo u rivajetu, znači koji sprenosi od Ebu Dawuda, Nesaj, Mađe i, i ovaj, uh, Hakima u njegovom Ibn Huzeime u njegovom sahihu i tako dalje. Uglavnom, ovaj dodatak je poznato, pričao smo o njima, ako se sjećate, znači ovo pomjeranje prsta. Onda on nastavlja ovdje, sad ćemo pojasniti ovo. Kaže, vojunko je nekune mu rad bi tahrik, kaže, ali šare to bi. Kaže, može se tumači to tahrik, pomjeranje prsta, kaže, da se to misli da je, kaže, i šaretio. Ne pomjerio, ne da je pomjerio, nego da je i šaretio, samo da ispravi prst. Kaže li enehu verede enehu kane joširu bi isbe'ihi idha da'a la juharrikuha. Jer kad je došlo je, kaže da je poslanik sam sada kaže, u, uh, pokazivao prstom, kaže uh, kada bi dovio, a ne bi ga pomjerao. Ono osmisli se kad dovi nešto priča, recimo na hudbi. Ukaže, pokaže ovako prstom i dovi. Znači bez pomjeranja ovako da se zbog toga se kaže može tumačiti ovo pomiranje. A vi ćemo, da daćemo komentar za to pomiranje, za taj dodatak u hadisu. Kaže, bo vora dena hukane joširu bis se wa lam alemiju džaviz besaruhu Kaže, i došlo kaže da je on, da je pokazivao, znači, e, kaže prstom, kaže, u alemiju džaviz besaruhu i šaretu. E, kaže, njegov pogled, njegov pogled, kaže, ne bi prelazio osim da gleda u prst. Jel to došlo bi do osnovih hadisma? Da bi, na seđ, da bi kad bio na, na, na tešehudu, da bi gledao u vrh prsta. Jel to do... on kaže da je vjerojatno, da došao tu u hadis. Je li vjerodostan taj hadis? Nije ili jest? To je došlo od koga? Od ashaba. Kojega ashaba? Abdullah ibn Zubaira. Dobro, dalje, kebo varada enahu jahni se babe kalin vahu vajedu. Kaže, vero da, da, da bi on malo nagio, kaže taj, da bi ovaj nagio ovaj, uh, eh, kaže prst malo i dovio sa njim. Kaže wa lama ra'a Sa'adan yushiru bi isba'ihi usbu'ihi kaže kada vidi vidio Sa'ada da on kaže pokazuje sa tvoja dva prsta rekao mu je ehid ja Sa'ad pokazuje sa dva prsta znači rekao mu ehid znači e, s jednim prstom pokazuje ovaj slab ima u njem slabosti kaže wa kana idha jalasa fi raqatayn jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna kada bi sjeo kaže između dva posle dva rekata e, kaže e, E, znači sjeo bi na lijevu nogu, a uspravio bi desnu nogu, ojda djela se firakat ili a kada bi sjeo na zadnjem sjedenju, na zadnjem sjedenju, a, kaže, kada me riđedehu li jusra, u e, anesabel uhra, kada e, me, znači, stavio bi naprijed, lijevu nogu bi pružio naprijed, vidjet ćemo tu kako misli naprijed, lijevu nogu bi pružio naprijed, A kaže, a, uhru, a druga noga, znači desnu nogu bi uspravio, ono kašno, ko što desna noga se ispravi, e, e ispravi u smislu da se, da se podavi u u smjeru pravcu kibli i da bude uspravljena noga. Kaže, wa qa'ada ala maq'adatihi a bi, kaže, na svoju stražnicu. Sjeo bi na svoju stražnicu, a lijeva bi noga šta bila? Bila bi ispod, pružena dole i vrhom, e, vrhovi, znači, odnosno stopalo lijeve noge bi bilo pod pod koljenicom desne noge ili iznad nje, jedno i drugo tumačenje u lemima. Većina znači, nas na tome da bude ispod, ispod uh, e, pod koljenice uh, e, desne noge. Ono poznato sjedinje naše, ono, po sunetu. Ja. Znači, e, ovaj, ta, tako bi to došlo u vredosnom hadisma, znači, došlo u vredosnom hadisma ovaj način opisa kako se sjedi. Uh, Da se vratimo ovdje na, na, na opisove, ovo, stiđe, znači, ono što je došlo u muslimu, u vredosnim hadisima, a to je znači, ova dva oblika. Da se ovako da stavi znači, ruka i da se samo e, da se ispruži prst. Drugi je oblik, znači jedan je ovako, drugi je ovako. I to je ono što je došlo vredosno. Ona je dodatak e, pomjeranja, što spominje, e, pomjera jednu biha, znači taj dodatak je slab. Jer u rivajetu kojem je se jedno ravija koji se izdvojio sa tim, jedu bihaju haruka, ravija kudame, e, zajde ibn kudame, tako mu bilo ime, zajde, njemu bilo ime zajde, zajde znači višak nešto. A i on došao s viškom, zanimljivo. zajde ibn kudame, ovaj, uh, došao, znači on se izdvojio u odnosu, e to je ovaj, zato ovo učenjac tretira da je šaz. Ovo sad vraćamo na ono znanje iz, iz Mustela Hadisa. Šta je šaz? Znači, zajedno kod nam je vredostaj pouzdan ravija. Međutim, druge ravije, 12 ravija ili više njih koji su prenosili isti taj hadis, niko nije spomenuo to da se pomira prst. Pa je on došao s nečim što spoznani ravije nisu došli, a više ravija došlo da, da, da, kad su spominjali taj hadis. Niko nije došao tim dodatkom, on se izvojio sam. A iako je pouzdan, ali manje je pouzdan od njih. Pa zato, znači, muhadisi koji su detaljni istraživali ovo pitanje, kažu to je hadis šaz, taj dodatak je šaz. Šaz znači ima slabosti. Ispravnije da to nije vredostojno. Ali eto, šej Albani to prihvata, šej Bin Baz, Ibn Semi su prihvatili, to je uzima taj dodatak da se, da se lagano mrda prsom i tako dalje. To što se tiče hadisa, A što tiče mezheba, znate kako mezhebna? Kod Hanefija se isprži prst, isprži se šaka ruka, kad naiđe ešhadan la, ila, digne se malo prst, završi se šade, spusti se. Ide se dalje. Je tako? Kod Šafija i Hanabila, kod njih je da se išareti, ovako. Šafi, onaj, šafi Hanabile, Hanabile radi potom da se ispuži prst po jedna od dvije ove verzije. Ili ovako, ili ovako. Ko se tu onda izvojio još? Malikije. Šta su Malikije došli? Radi po ovom pomjeranju, da se mrda. S tim da oni nisu da se stavi ovako, na, nego u njih se ovako stavi ruka. Ovako se stavi i e, sakupe se ovi prsti, ovako stavi i onda se pomira ovako. Tako spomira. A nije naša braća su napravili neki čudan spoj. Oni uzmu ono što je došlo u muslimi ovako, slomiče se gore, tamo vama, vrti ga, ukru, dole. I onda na ljuti, kaže, Dido, ne znam šta sam, kaže, klanio, ni učio, kaže. A, samo brda, nrda, nešto, kaže. Ja dođemo da mu uzmem kada... A to se desilo u Afganistanu, tam, kad su došli ovi, odšli, ova, iz, su, odšli se Lefije tam u džihad, kad su bili u džihadu, i klanjali do Hanefija, i vratno se, ono, prije toga govorio, šta ti mrdaš, ne, ne mrdaš, a suneta, nije suneta, i jedni drugima zaprijetli, posvađala se i ova jedan brdo u namazu, ova što donje klanja uzom prst, slomio mu prst. U namazu klanja. Ozmijem, to se desilo. Slomio mu prst u namazu dok se klanjali. Da što je plavo mrda. Vjerojatno ga prije toga upozoravao da ne mrda. Međutim, on, on bio jak sunetlja i onda mu ovaj slomio. Andalusam أندلسن أندلسن أندلسن